Quiero bajarme de un Lamborghini Con carita de que me gane el kini Miro la hora en un Richard Mille, La cuelgo tanto que me dicen Quelly Quiero bajarme de un Lamborghini Con carita de que me gane el kini Miro la hora en un Richard Mille, La cuelgo tanto que me dicen Quelly Tenía 15 y se de que me quería matar Ahora se quieren matar Yo no paro de sonar Me van a tener que bancar De 2015 en el reo nadie pudo ocupar mi lugar. La calle cuida mi espalda, las tus santos te van a tener que salvar. Acá estamos los buenos de verdad, pasamos cosas que ni imaginás. Un mundo aparte de tu sociedad, muchos están criticando pero no hacen nada. Todos mis compas me brindan su loyalty, estamos encoronados, my company. Yo voy con Dios, entonces ¿quién va contra mí? Parto una barra y el peso hace parte el beat. Quiero bajarme de una morchini, con carita de que me gane el tini, Miro la hora en un Richard Milly, la cuelgo tanto que me dicen Willy. Quiero bajarme de con carita de que me gane el kine. Miran ahora en un Richard Mille tanto que me dicen Willy. Reacelerado, también recubado quería molestar y lo llama a Philly. Estaba volado, me dijo ocupado, tuve que llegar y no fui más mil. Había uno empastado, corte de moñado, se va a regalar un capeletín. Que había robado, que era respetado, sicario de novela, era como el chili. Estaba retobado, le habrá molestado como lo miré y tomó corajini. Empezó a gritar, quería pelear, yo no iba a ensuciar mis chili Y esa parte yo estaba contento si no lo inflamo los Michelini. Le dije al pesa que había un pesado, que había pasado mientras armo el chili. Yo fui al estudio, grabamos un tema, tanta calidad, 10 millones facilito la comida, jugo panini. Me puse exquisito, bajé con Daikiri. Si quiero respuesta, les pregunto a Siri. Perdón, muchachos, tengo berretini. Entra a Instagram, tiro un historial, una foto mía escuchando los bibis. Quiero bajarme de una morchini, con carita de que me gane el tini Miro la hora en un Richard tanto que me dicen Willy Quiero bajarme de un Lamborghini Con carita de que me gane el kini la ahora en un Richard Mille La cuelgo tanto que me dicen Willy